ԼՂ նախագահը Թալիշ գյուղի մի խումբ բնակիչների հետ քննարկել է սոցիալ-տնտեսական մի շարք հարցեր։ Բուլղարացի խորհրդարանականներն Արցախում ծանոթացել են Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքներին։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստում են դպրոցական վերջին զանգի տոնական միջոցառումներին։ ԼՂ ոստիկանությունում ամփոփվել են ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակի արդյունքները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 25-ի կեսօրից հետո եւ լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից Ուհան 17 տիպի նռնականետից վերսկսել է խախտել նախորդ գիշերը մինչև կեսօր պահպանված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններ իրականացնելուց եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն մայիսի 25-ին ժամը 18:20 րոպեի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Վահե Արգամի Եղոյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 25-ին հանդիպել է Թալիշ գյուղի մի խումբ բնակիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ապրիլյան պատերազմի հետևանքով Թալիշցիների մոտ առաջացած սոցիալ-տնտեսական մի շարք հարցեր։ Նախագահը նշել է, որ իշխանությունները կանեն հնարավորն այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ եւ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել շահգրգիր մարմինների ղեկավարներին։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Բուլղարիայի խորհրդանի մի խումբ падգամավորների, ովքեր ներկայացնում են Բուլղարիայի Փրկության ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Վալերի Սեմյոնովի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախ-Բուլղարիա խորհրդանական կապերի զարգացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Բուլղարիայի խորհրդանի հետ փոխգործակցության խորացումը, այն դիտարկելով որպես երկկողմ հարաբերությունների ամրապնման կարևոր ուղղություն։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Վալերի Սեմյոնովն ասաց, որ Արցախյան հիմնախնդրին քաջածանոթ է։ Եկել են տեղում իրավիճակին ծանոթանալու եւ առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը պետք է հարգվի։ Արցախցիներն իրենց պապենական հողի վրա պետք է ապրեն եւ արարեն, ասել է բուլղարացի падգամավորը։ имели честь быть здесь, посмотреть своими глазами на проблемы в Нагорном Карабахе. Պատիվ ունեցանք լինելու այստեղ եւ տեղում ծանոթանալ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի առանձնահատկություններին։ Արաբաղի ժողովրդի պայքարն արդար է, որովհետև դուք պայքարում եք նրա համար, ինչը ձերն է, ուրիշինը ձեզ պետք չէ։ Դուք ուզում եք ապրել այնտեղ, որտեղ ձեր նախնիներն են ապրել։ Դուք իրավունք ունեք պայքարելու ձեր ազատության, անկախության, ազգային ինքնորոշման համար։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ ազգային ժողովի մամլոյցարայությունից, բուլղարացի խորհրդանականներին ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը, եւ Արցախ կատարած այս ընթացքում պատվիրակությանն ուղեկցող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Միքայել Մելքումյանը Ողջունելով հյուրերին խորհրդանի ղեկավարը նշել է, որ բարձր է գնահատում եվրոպացի падգամավորների ցանկությունը տեղեկանալու ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանին տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ եվրոպական կառույցներում ներկայացված падգամավորները տիրապետեն ճշգրիտ ինֆորմացիայի, քանի որ ադրբեջանական կողմը հիմնականում ներկայացնում է իրականության հետ կապ չունեցող եւ աղաբաղված տեղեկատվություն, ընդգծել է Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդանի նախագահը նաև գոհնակություն է հայտնել Բուլղարիայի իշխանությունների հայկական սփյուռքի հետ ակտիվ համագործակցության արդիվ, ինչն արտահայտվում է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հստակ դիրքորոշմամբ։ Բուլղարացի խորհրդարանականները շնորհակալություն են հայտնել ազգային ժողովի նախագահային ընդունելության համար եւ նշել, որ իրենք Արցախ են ժամանել ճանաչողական այցով եւ ցանկություն ունեն ճանոթանալ Ադրբեջանի նախաձեռնած ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքներին եւ ԼՂՀ-ում արկա իրավիճակին։ Նրանք նաեւ հույս են հայտնել, որ այս այցը սկիզբ կդառնա երկու երկրների խորհրդանականների միջև հետագա սերտ համագործակցության։ Հանդիպանը քննարկվել են ԼՂ տնտեսական զարգացմանը, ինչպես նաեւ մշակութային ժառանգությանը վերաբերող հարցեր։ ԼՂ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը Ռուսլան Իսրայելյանի նախագահությամբ այսօր ամփոփել է ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշետվության նախնական քննարկումները։ Նիստին ներկա էր նաեւ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահը բյուջեի կատարողականի քննարկումներն արդյունավետ է գնահատել եւ նշել, падգամավորներն այս անգամ ավելի ակտիվ մասնակցություն են ունեցել։ Հանձնաժողովի անդամները բյուջեի կատարողականի եւ դրա քննարկումների վերաբերյալ առաջարկություններ են ներկայացրել ֆինանսների նախարարին, ով իր հերթին խոստացել է հաշվի առնել դրանք ապագայում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը նախնական քննարկումներից հետո մտցվում է խորհրդանի լիագամար նիստի օրակարգ։ Կառավարության վերջին նիստին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանրարական էր տվել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովին գների դիտարկում անցկացնել առևտրային կետերում։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Վարչապետի այս հանձնարարականի պատճառը համացանցում շրջանառվող լուրերն էին այն մասին, որ ապրիլի սկզբից առևտրային կետերում եւ լցակայաններում գրանցվել է գների չհիմնավորված աճ։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրություններ է կատարել 71 կանոն ապրանքատեսակների վերաբերյալ եւ արձանագրել, որ հունվարի 1-ի համեմատությամբ 71 ապրանքից 33-ի մոտ նկատվել է սակագնի նվազում։ 11 կանոն ապրանքատեսակի գները աճել են, իսկ մնացած 27-ին մնացել են անփոփոխ։ Այդ մասին տեղեկացնում է հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Արմինե Ավակյանը Առավել մեծ 5%-ից բարձր գնանկում է արձանագրվել հաց, բրինձ, պանիր, խոզի միս, հավիձու, բանջարեղեն, բենզին, դիզվարելիք ապրանքային շուկաներում։ Առավել մեծ 5%-ից բարձր գնաճ է արձանագրվել հնդկաձավար, ոսպ ապրանքային շուկաներում։ Ընդհանուր առմամբ մայիսում ապրիլի նկատմամբ 71 ապրանքատեսակներից մասով արձանագրվել է 4% գնանկում, իսկ հունվարի նկատմամբ արձանագրվել է 5.3% գնանկում։ Գների թանկացման վերաբերյալ հանձնաժողովն ունի իր պարզաբանումը թանկացումների վերաբերյալ կատարվել են ուսումնասիրություններ, չնայած որ հնդկաձավար եւ ոսպ ապրանքային շուկաներում ճունեն գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ, այնուամենայնիվ հանձնաժողովի մասնագետների կողմից տեղում կատարել են ուսումնասիրություններ գնաճը հիմնավորելու նպատակով, որտեղ տնտեսվարողները գնաճը հիմնավորել են ապրանքների ձերբերված գների բարձրացմամբ ըստ ներկայացրած հաշիվ ապրանքագրերի։ Գների աճ արցանագրած ապրանքների շարքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից բացի տեղ են գրավել նաև ծխախոտն ու օղին։ Նշենք, որ օղի ապրանքային շուկայում ունենք իշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտ Արցախ բրենդի կոմպանի Փակբաժնի տիրական ընկերությունն է եւ դեռևս հունվարին կատարված վերլուծության արդյունքում գերիշխող դիրքի չարաշահում չի հայտնաբերվել։ Ինչ վերաբերվում է ծխախոտ ապրանքային շուկայի թանկացմանը, ապա վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունում ակցիզային հարկի մասին օրենքում կատարվել են փոփոխություններ եւ լրացումներ, որով 10%-ով դրույքաչափը ավելացել է, ինչն էլ ազդել է ծխախոտի գնի բարձրացմանը Հանձնաժողովը դիտարկումներ է կատարել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև շրջկենտրոններում, որտեղ մայրաքաղաքի համեմատությամբ գների աճը տնտեսվարող սուբյեկտները հիմնավորում են ապրանքների տեղափոխման ծախսերով։ Արմինե Ավակյանի խոսքով հանձնաժողովը իրականացված դիտանցումների արդյունքում եկել է եզրակացության։ Անհիմն գների բարձրացում գերշող դիրքի չարաշահում չի հայտնաբերվել։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանում վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են տարվում դպրոցական վերջին զանգի տոնական միջոցառման կազմակերպման ուղղությամբ։ Այս ուսումնականում շրջանի հանրակրթական դպրոցների 328 շրջանավարտներից հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտելու է 167, իսկ ավագ դասարանները 161 շրջանավարտ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը շատ ծրագրեր ձախողեց Ադրբեջանի հանրապետական մի շարք դպրոցներում պարապմունքներն անցան չպլանավորված գնով։ Արական սերի ուսուցիչների մեծ մասը կամավոր մեկնել էին առաջնագից, իսկ աշակերտների մի մասը անվտանգության առումներից դելած տեղափոխվել էին այլ բնակավայր։ Բայց բոլոր դեպքերում դպրոցներում պարապմունքները անցկացան։ Ընթացիկ տարվա մայիսի 27-ին հաջորդի շրջանի 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցներում կնչի վերջին զանգը եւ այդ կապակցությամբ բոլոր դպրոցներում նախավարդական աշխատանքներ են տոնում։ Վաղ առավոտից մեկնարկելու են հանդիսավոր միջոցառումները, նշեց վարչակազմի աշխատակազմի կուրսյան բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Նրան խոսքով տոնական միջոցառումները ամեն տարի ճոխությամբ նշվում են։ Չնայած ամեն տարի անդրադառնում են նրան, բայց ցավոք չեն կարողանում արգելել։ Բայց այս տարի լավ կլինի, որ շրջանավարտները դպրոցական միջոցառումներով համանախապակվեն։ Ինչպես ամեն տարի Այս տարի եւս վերջին զանգի արարողություններին կմասնակցեն հադրութի վարչակազմի եւ աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողները։ Օրերս կայացած վարչակազմի աշխատակազմի կուրսյան բաժնի խորհրդի նիստին վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը նշեց, որ վերջին զանգ տոնակատարության արարողությունների անվտանգությունը հասարակական կարգի ապահովման ուղղված գործառույթները ապահովելու են ԼՂ ոստիկանության հադրութի ոստիկանության բաժնի աշխատակիցների կողմից։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել Արցախի դպրոցների բոլոր շրջանավարտներին Վերջինիս դանք տոնական առողջության արդիվ ցանկանում են բոլոր շրջանավարտների խաղաղություն, դանք մտնելուն կանաչ ճանապարհ, երջանկություն դեղձերի իրականացում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախորդին ԼՂ ոստիկանությունում կայացած խորհրդակցությունը նվիրված էր ԼՂ ոստիկանության ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակի օպերատիվ ծառայողական գործնեության արդյունքների ամփոփմանը։ ԼՂ ոստիկանության մամլոյցարայության փոխանցմամբ խորհրդակցությունը վարում էր ոստիկանության պետ Կամո Աղաջանյանը։ Ներկայացված տվյալների համաձայն ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում հանրապետությունում գրանցվել է 203 հանցագործություն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 110-ի դիմաց։ Չնայած հանցագործությունների թիվը աճել է, հարկ է նշել, որ այն հիմնականում պայմանավորված է ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում լատենտային բնույթ կրող հանցագործություններից։ Հաշվետու երամսյակում 8 անչափասի կողմից կատարվել են 10 գողության դեպքեր։ Հանրապետությունում հանցագործությունների կտրուկ աճի պարագայում բարելավել է նաև բոլոր ուղություներով դրանց բացահայտման արդյունավետությունը։ Հաշվետու երամսյակում գրանցված հանցագործությունների բացահայտման տոկոսում հաշվորվող բոլոր հանցատեսակներով ապահովվել է 100%-անոց բացահայտում։ Անդրադառնալով հանրապետությունում նախանշված վերջին զանգի հանդիսակատարությանը ու դրան հաջորդող միջոցառումներին, Կամո Աղաջանյանը համապատասխան ծառայությունների պատասխանատուներին, մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանությանը հանձնարարել է ուժեղացված ծառայության միջոցով բացառել անչափահասների կողմից իրավախախտումների, այդ թվում առանց վարորդական իրավունքի տրանսպորտային միջոցները վարելու հնարավոր դեպքերը։ Արցախում զբոսաշրջային ակտիվությունը վերականգնվում է։ Ստեփանակերտում, ինչպես մինչև ապրիլի քարորիա պատերազմը, ներկայում եւս կարելի է հանդիպել բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Այս մասին նշել է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Շավերդյանը։ Նրա խոսքով զբոսաշրջիկները թե հայեր են, թե օտարազգիներ։ Ուրախալի է այն փաստը, որ նկատվում է զբոսաշրջիկների ակտիվություն։ Կամաց-կամաց վերականգնվում է նախկին վիճակը։ Զբոսաշրջիկները տեսարժան վայրեր են այցելում, իրենց աչքով տեսնում ամեն ինչ, ասել է Սերգեյ Շավերդյանը։ Տեսարժան վայրերից բացի զբոսաշրջիկների շրջանում մեծ հեղինակություն է վայելում Արցախի հողանոցը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2015 թվականի մրցանակների հանձնման արարողությունը վավերագրական ֆիլմի համար։ Մի շարք բնակավարներում ներդրած նշանակալի ավանդի համար շնորհված մրցանակները համանուն վկայագիրը եւ դրամական պարգևը մրցանակակիրներին հանձնել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Պողոսյան եւ Որթիներ հիմնադրամի ներկայացիչ Սփյուռքահայ բարերար Ալբերտ Պողոսյանը։ Սերժ Սարգսյանը ապարքեվատերման արարողության ժամանակ իր խոսքում մասնավորապես ասել է. Արժանավորներին գտնելու եւ գնահատելու առաքելությունը պետության կարևորագույն գործերից մեկն է։ Իսկ դուք, սիրելի մրցանակակիրներ, վստահ եմ, որ կանգ չեք առնելու եւ չեք բավարարվելու ձեր կատարած աշխատանքով ու ձեռքբերումներով։ Իմ միակ ցանկությունն է, որ այս մրցանակը լինի ձեր կատարած աշխատանքի ճանաչման միայն սկիզբը։ Հուսով եմ, որ կհաջորդեն ձեր նոր ստեղծագործական թռիչները, որոնք կարժանանան միջազգային ճանաչման։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի հիմնումից ի վեր 2001-2016 թվականներին 335 անհատներ եւ կազմակերպություններ արժանացել են մրցանակի։ Սիրիայի Հալեբ քաղաքի հայաբնակ թաղամասերը դարձյալ հրթիռակոծվել են։ Այսօր հրթիռակոծության թիրախ է դարձել այն փողոցը, որտեղ գտնվում է հայկական ծերանոցի շենքը։ Ուժգին պայթյունից ցնցվել է ողջ շրջանը։ Հրթիռն ընկել է մի շենքի վրա ամբողջությամբ քանդելով այն։ Բարեբախտաբար ոչ շենքի, ոչ շրջանի բնակիչները չեն վնասվել, գրանցվել են միայն նյութական վնասներ։ Կարսի դատարանը մայիսի 25-ին 6 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Ուլքու օջախլար իդեալիստական օջախներ ուլտրաազգայնական կազմավորման առավել հայտնի է որպես Գորժ Գայլեր Կարսի մասնաճյուղի ղեկավար Թոլգա Ադեգուզելին ժողովրդի որոշակի հատվածի նկատմամբ ատելություն սերմանելու համար։ Դատարան Ադեգուզելին պարտավորեցրել է նաև 11240 թուրքական լիրա տուգանք վճարել։ Դատարանն ավելի ուշ որոշում է կայացրել նրան ազատազրկել 7 ամիս 15 օր ժամկետով, քանի որ հանցագործությունն իրականացվել է մամուլի միջոցով, ինչն առավել խիստ պատժի է ենթակա։ Նշենք, որ Ադեգուզելի դեմ դատական հայցը ներկայացրել էր Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատիա քրդամետ կուսակցության հայազգի падգամավոր Կարո Փայլանը Հայցում մեջ բերելով 2015-ին խորհրդանական մամուլի ասուլիսում վերջինիս հնչեցրած ատելություն սերմանող արտահայտությունները։ Մարզասերների համար ԱՄՆ ժամանած ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը եւ թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը Լոս Անջելեսում հանդիպել են լրագրողների հետ։ Հայաստանի հավաքականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունների մասին հարցին ի պատասխան Հենրիխ Մխիթարյանը պատասխանել է. Այնպիսի խմբում ենք հանդիպել, որ բարձ կլինի լուծել այդ խնդիրը։ Սակայն կարծում եմ պետք է փորձենք առաջ շարժվել քայլ առ քայլ։ Պետք է հաշվի առնել, որ ունենք այնպիսի հավաքական, որը դեռ նոր է կազմավորվում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ վարկյանում 5-ից 10-ը ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։